Ողջույն սիրելի ռադիո լսող, մայրիկների անկյան խոշորացույցի տակ այսօր papaներն են։ Եկեք հասկանանք ինչ առանցքային դեր ունեն հայրերն ընտանիքում եւ հատկապես երեխայի կյանքում, փորձենք հասկանալ թե խորթային տարիներից միջև մեր օրերը ինչ տրանսֆորմացիայի է ենթարկվել հայր ծնողի մոդելը, իսկ ամենավերջում կանրադառնանք առանց հոր մեծացող երեխաների ընտանիքներում հոր մոդելի կառուցմանը։ Հաղորդման հատուկ հյուրն է հոգեբան, հոգեթերապևտ Մանե Հակոբյանը, իսկ թեմա թեմայի շուրջ, ինչպես միշտ, իրենց կարծիքները կհայտնեն մամայական համայնքի ներկայացուցիչները։ Առաջարկում եմ թեման սկսենք բացահայտել հենց իմ օրինակով։ Ցավոք, ես իմ հայրիկի ներկայությունը հնարավորություն եմ ունեցել վայելելու ընդամենը 6 տարի։ Այսօր արդեն 29 տարեկան եմ, բայց ունեմ ջերմ հիշողություններ հայրիկից հետ անցկացրած ժամանակի, մեր խաղացած խաղերի եւ նրա պատմած հեքիաթների մասին։ Ոստի եթե ինձ հարցնեք, որն է լավ հոր մոդելը, կասեմ, որ լավ հայրիկը երեխային ճանաչող, նրա հետ մեծ սիրով ժամանակ անցկացնող եւ երեխայի մեծ ու փոքր հաղթանակներից ու պարտություններից հաստատություններից անմասն չմնացող հայրիկն է։ Իսկ ինչ է այս մասին ասում հոգեբանությունը, ինչ դեր ունի հայրը ընտանիքում եւ երեխայի կյանքում, կներկայացնի Մանե Հակոբյանը։ Մոր հետ հավասար կարևորագույն դեր բոլոր իմաստներով երեխայի անձի ձևավորման, զարգացման, բնավորության, գծերի, եւ ընդհանրապես, հա, գոյության համար հայրը կարևոր դեր է խաղում։ Իհարկե, մայրն է, որ բնականաբար լույս աշխարհ է բերում երեխային եւ առաջին հերթին մոր դերն է կարևորվում, հա, կարծես, մայր, ասում ենք այդպես, որ մայրն է առաջնայինը, բայց հայրը ոչ պակաս կարևոր է, Հայրերի մի մասը սովորաբար նախընտրում է չմասնակցել նորածնային տարիքում երեխայի խնամքին, կարծելով, թե նա դեռևս չունի իր կարիքը։ Այդպիսի հայրերը սպասում են մինչև երեխան այնքան մեծանա, որ զգա ավակ ընկերոջ, պաշտպանի եւ դաստիարակի կարիք։ Շատ հաճախ մայրերը ողջունում են այս թյուր մոտեցումը, քանի որ չեն կարողանում թույլատնել վերահսկողությունը եւ թույլ տալ, որ երեխայի հայրը համահավասար որոշիչ դեր ունենա երեխայի խնամքի, առողջ կրթության եւ այլ հարցերում, սակայն հոգեբան հոգեթերապևտի կարծիքով ժամանակի ընթացքում հայրերն ավելի ու ավելի շատ են սկսում ընդգրկվել ընտանիքի եւ երեխաների կյանքում։ Երբ որ ես տանում են երեխաներին զբոսանքի, տարբեր տեսակ կի զվարճալիքների վայրեր, ես նկատում եմ, որ հայրերը շատ ակտիվ մասնակցում են ու դա ինձ հաճելիորեն զարմացնում է, ինչը որ ասենք չկար հին ժամանակներում, հա, խորթային տարիների 80-ականներին չկար այդ տենց ակտիվ մասնակցություն հայ տղամարդու երեխայի կյանքում։ Հիմա ես շատ դրական եմ գնահատում տեղաշարժը, հավասար նկատվում է, որ երկու ծնողն էլ հավասարապես թե ավելի էմոցիոնալ առումով ավելի ազատ են սիրը, սիրելու երեխային անձգացմունքները ցույց տալու, դիստանցիան հայր երեխա հարաբերությունը տենց մեծ չի, ոնց որ նախկինում էր։ Երիտասարդ Մայրի Քրիստինե Խաչատրյանը խոսելով հորդերի մասին նույնպես ընդգծում է ընտանիքում հորդ ներգրավվածության կարևորությունը։ Լինելով երկու աղջիկ բալիկների մայրիկ, ես ամբողջ օրս անցեմ կացնում բալիկների խնամքով։ Բայց դա սիրակչական գործում իմ կարծիքով ոչ միայն մայր ծնողի դերն է կարևոր, այլ նաև հայր ծնողի դերը։ Հայրը կարող է մեծ ներդրում ունենալ երեխայի մտածողության զարգացման գործում։ Հերն է երեխայի ընթորինակման աղբյուրը, ում անձնական օրինակը լուրջ ազդեցություն է գործում նրա ձևավորման վրա։ Մերօրյա զույգերը գնալով ջնջում են ընտանիքում գենդերային կարծրատիպերը, ավելի ու ավելի շատ հայրեր սկսել են լիարժեք հոգ տանել իրենց երեխաների մասին։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նման ընտանիքներում հայրերը հաղթահարում են երեխաներին խնամելու բոլոր բարդությունները մայրերից ոչ պակաս։ Չնայած ընտանեկան հարաբերություններում այս համեմատաբար նոր դինամիկային ամենատարածված սցենարը շարունակում է մնալ նույնը։ Մայրը, ով լիովին պատասխանատու է երեխայի խնամքի համար, համար եւ հայրը, ով բավարարվում է ընտանիքը ֆինանսապես ապահովելով։ Այդպիսի հայրերից է Հարութ Էլազյանը, թեև չի մասնակցում երեխայի խնամքի կազմակերպմանը, բայց եւ աշխատանքից ազատ ժամանակը սիրում է անցկացնել երկու տարեկան դստեր հետ։ Հարութի դուստրը փոքրիկ Վիկտորիան օրվա մեծագույն մասն անց է կացնում մայրիկի հետ, բայց երբ դռնից ներս է մտնում հայրիկը, միանգամից նետվում է նրա գիրկը։ Մանե Հակոբյանի խոսքով լավ հոր կերպարը հենց դրանով է պայմանավորված ձևավորվում։ Եթե երեխան երջանիկ է, ուրեմն նա ունի լավ ծնողներ, մնացածը մանրուքներ են, նշում է հոկեբանը։ Ինչպես եղավ, որ ավելի ու ավելի շատ հայրեր սկսեցին մասնակից դառնալ ընտանեկան կյանքին։ Հարցնում եմ մասնագետին, Դա կապված է ավելի ընտանիքներում դեմոկրատական հարաբերությունների, հա, հավասարության, կնոջ հանդեպ ոչ խտրական մոտեցման, կնոջը հետ համարթու էմոցիոնալ կապի սերտացման եւ ընդհանրապես ընտանիքի ներսում էմոցիոնալ կապերի սերտացման հետ է կապված, այսինքն նախկինում նահապետական ընտանիքները շատ ավտորիտար էին, կար հստակ ենթաստորադասություն, ով էր գլխավորը, ով էր երկրորդականը, ֆունկցիաներն ու դերերը հստակ բաժանված էին, սահմանները խիզատված էին եւ մարդը իր դերն էր կատարում եւ ինքը պիտի իր դերից դուրս չգար։ Սա հայրն է, սա մայրն է։ Հիմա մի փոքր ավելի այսպես ճկուն են դարձել ներընտանեկան սահմանները իմ դիտարկումով։ Իհարկե ընտանիքներն էլ ավելի փոքրացել են, բնականաբար այդ նահապետական մեծ գերդաստանները այդքան շատ չկան, միջուկային ընտանիքներ են, դա նշանակում է հիմնական հայրը, մայրը, երեխաները եւ եթե չկան տատիկ մայրիկներ, պապիկներ տան մեջ բնականաբար հայրը ուզի թե չուզի ձեռք ամեկնում կնոջը, երբ որ տեսնում է, որ կինը չի հասցնում Հայրիկների ընտանիքում ներգրավվածության մեծացմանը զուգահեռ առաջանում է վտանգ, նշում է Մանե Հակոբյանը։ Այստեղ վտանգը այն է, որ չլինի իհարկե դերային խառնաշփոթ եւ երեխան պիտի ամեն դեպքում ինչքան էլ հայրը էմոցիոնալ առումով երեխային ցուցադրում է իր ազգացմունքները երեխան պիտի համոզված լինի որ դա հայրն է եւ մեծահասակա եւ ծնող է եւ այդ ծնողի դերը նաեւ պիտի կարողանա այդ տղամարդը պահպանի որպեսզի երեխան իր ապահովության զգացումը չկորցնի որպեսզի երեխան իմանա որ հայր ունի ինքը, այլ ոչ թե ուրեմն ընկեր։ Դա էլ է շատ կարևոր ու դա շատ դժվար է ժամանակակից ծնողի արժև կանգնած մարտահրավերներից մեկը դա է լինել ընկեր միաժամանակ մնալով ծնող։ Եթե գործնականորեն խոսենք ընտանիքում հորդերի մասին, սկսած երեխայի ծնունդից, ապա մասնագետի խոսքով հոր առաջին գործառույթը ընտանիքում ապահով միջավայրի ստեղծումն է։ Դրա մասն է իհարկե կազմում նյութական ապահովությունը, որը եթե տղամարդը իր հոգ վրա է վերցնում այդ հոգսը, կինը ամբողջովին կարող է իրան նվիրի երեխային եւ չանհանգստանա գումար հայթայթելու, գումար վաստակելու եւ երեխայի կյանքի առաջի շրջանում շատ կարեւոր է որ մայրը բարվոք հոգեկան վիճակում լինի, շատ մեծ տագնապ չունենա, հանգիստ լինի, ապահով իրան զգա, որպեսզի կարողանա իրան նվիրի ամբողջովին իր երեխային։ Երկու դուստրերի մայր Աննա Գրիգորյանն իր ընտանիքի հարմոնիան կապում է ամուսնու ընտանիքում մեծ ներգրավվածություն ունենալու հետ։ Մեր հայրիկը իր դուստրերի համար շատ մեծ օրինակ է եւ նրա արարքները, նրա սերը, նրա ջերմությունը ինչ որ նա տալիս է իր ընտանիքում, դա մեծ օրինակ է դուստրերիս համար եւ նրանք ցանկացած պահին գիտեն, որ ինչ էլ որ լինի, իրենց հայրը իրենց կողքին է։ Պաշտպանը, հենարանը, սյունը, Աննան եւ ամուսինը ծանրաբեռնված ռեժիմով են աշխատում։ Այդուհանդերձ մեծ կարեւորություն են տալիս երեկոյան իրար հետ անցկացրած մի քանի ժամին շատ հաճախակի ընտանիքով դուրս են գալիս թեկուզ զբոսնելու եւ զբոսանքի ընթացքում խոսում ենք օրվա մասին ինչ է արել երեխաները ինչով են զբաղվել ինչ են սիրում որտեղ կուզեն գնալ օրվա ծրագրերի մասին Աննայի խորհուրդը հայրիկներին մեկն է՝ շատ շփվեք ձեր երեխաների հետ, դա է հայր-երեխա հարաբերություններում առանց նախապայմանների սիրո առանցքը։ Մի գտեք պատճառաբանություններ, թե դուք ժամանակ չունեք, որովհետև եթե կա ցանկություն, գիտենք, որ միշտ կարող են գտնել նաև այդ հնարավորությունը Գումար վաստակելը իհարկե կարևոր է, բայց մեծ մասը հայրերի կարծում են, թե միայն գումար վաստակելով կարող են լրացնել այն բացը, որ իրանք ունեն ընտանիքում, բայց կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ավելի լավ է քիչ վաստակեն, մի փոքր քիչ վաստակեն գումարը, բայց լինեն ընտանիքում հայրերը։ Շփվեն, զբաղվեն, իմանան իրենց երեխաների ծրագրերի մասին, իրենց երեխայի առօրյայի մասին եւ իրենք նույնպես ներգրավված լինեն երեխաների առօրյայում։ Հայրը մեծ դեր ունի երեխայի նույնականացման հարցում։ Հենց հայրն է օգնում նորածնին գիտակցել իր սեռը։ Երեխայի համար հայրը պարզապես հարազատ չէ, այլ տղամարդու մոդել եւ առնականության խորհրդանիշ։ Հայրն օգնում է որդուն պատկերացում կազմել իր եւ իր շրջապատի մասին։ Հայրը վարքի որոշակի օրինակ է վստահության եւ հեղինակության աղբյուր, կարգապահության ու կարգուկանոնի անձնավորում։ Բայց ինչպիսի հայր էլ երեխան ունենա, կյանքի առաջին տարիներին նրա համար դա է բնականն ու սովորականը, եւ նա ընդունում եւ սիրում է հորը, ինչպիսին որ կա այնպեսին ինչպեսին ծնողն է երեխային թվում է թե ճիշտը դա է այդպես է պետք այդպես պիտի լինի հայրը երեխան մեծահասակի նման չի կարող դատել որ այ իմ ծնողը այս բանը չարեց այն բանը չարեց ուրեմն ինքը վատնա կամ ոնց որ մենք արդեն մեծ տարիքում փորձում ենք մեր ծնողների մասին դատել, հա, իրանց թեր ու դեր կողմերը, իրական երեխան անպայման անմիջական ձևով սիրում է իր ծնողներին Միակ բացառությունը ընտանիքում հոգեբանական եւ կամ ֆիզիկական բռնության արկայությունն է, շտապում է հիշեցնել Մանե Հակոբյանը։ Երբ որ այնպիսի մտնոլորտ է ընտանիքում վախի, բռնության, սարսափի կամ ծաղրուծանակի դաժանության։ Այս պարագայում երեխայի մեջ ներքին դուրս կոնֆլիկտ է առաջանում իր ծնողի հանդեպ, որտեղ մի կողմից դա ծնողն է, միակ հենարանն է երեխայի, որի վրա ինքը հենվում է եւ աշխարը ոնց որ աշխարի դուրը երեխա համար ծնողն է բացում եւ մյուս կողմից դա մի այդպեսի դաժան ու անընդունելի մարդ է, որը երեխային վախ ու տագնապաներ շնչում ցավ է պատճառում Նման մտնոլորտում ապրող երեխան ներքին լուրջ կոնֆլիկտ է ունենում եւ չի հասկանում ինչպես վարվել այդ հակասական հույզերի հետ։ Ցավոք սրտի նշում է հոկեբանը, այսպիսի պարագաներում մենք գործ ունենք հոկեախտաբանության հետ բայց էլի էլի բնությունը այնպես է ստեղծել, որ երեխան ինչ որ մի ձևի հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմներ է ձևավորում այդ անտանելի վիճակը տանելի դարձնելու համար։ Հայրը ուղեցույց է, ով օգնում է տղա երեխային մոր գրկում գտնվող երեխայից վերածվել տղայի, իսկ հետագայում տղամարդու։ Աղջիկ երեխայի գենդերային ինքնության վրա հոր ազդեցությունը եւս մեծ է։ Առավել ցայտուն դա դրսևորվում է դեռահասության շրջանում։ 13-ից 15 տարեկանում աղջիկը ապագա կնոջ իր կարևորության ճանաչումը ստանում է հիմնականում հորից։ Հայրը նպաստում է դստեր դրական ինքնագնահատականի ձևավորմանը, հավանություն տալով նրա գործողություններին, կարողություններին եւ արտակինին։ Ծնողավարման բլոգեր եւ երկու երեխաների մայր Քրիստինե Պետրոսյանի կարծիքով աղջիկներն իրենց ապագա երեխաների համար հայր ընտրելիս կողնորոշվում են առաջին հերթին հենց սեփական հոր մոդելով։ Դա տեղի է ունենում երկու տարբերակով՝ լավ հայր ունենալու դեպքում կրկնօրինակելու, հորը նման մեկին ամուսին ընտրելու ձևով եւ հակառակը, եթե ունեցել են հոր ոչ ընդունելի մոդել, ապա ընտրում են այնպիսի մեկին, որ իրենց հոր հակապատկերը լինի, նշում է Քրիստինեն, որպես օրինակ բերելով իր սեփական ընտանիքի պատմությունը։ Իմ papayi դերը հիմնականում տան անդամների ապրուստը հոգալու ուղղվածությամբ է եղել, որի համար զոհաբերվել է իր ֆիզիկական ներկայությունը մեր կյանքում ու դրանից բխող իր կողմից անվտանգային որոշակի հոգացության բացակայությանն է հանգեցրել, որը որպես աղջիկ ինձ վրա մինչև հիմա հետևանքները տեսնում եմ։ Մշտապես հույսս ինձ վրա դնելով, շատ հաճախ դժվար կամ ընդհանրապես չվստահելով ուրիշ մարդկանց, կարող եմ ասել, որ ապահովության դաշտը մշտապես դուժ շրջված է երևում։ Քրիստինեն ընտանիքի երրորդ դուստերն է եւ բազմաթիվ այլ հայ տղամարդկանց նման իր հայրը եւս ամեն երեխայի ծնվելով սпасում էր որդու։ Սա թեկուզ ենթագիտակցաբար, բայց ստիպում էր Քրիստինեին հոր կյանքում լրացնել արու զավակի բացակայությունը բայց հետո ծնվեց եղբայրս, ինչպես մեր հայկական ասույթն է ասում, papas իր зерքերով տուն է կառուցել, տղազավակ ունեցել, հետո մեր այգու ծառերը տնկել, ու papas մեզ ավելի շատ սովորեցնում էր լինել հասարակության համար ավելի ընդունելի տարբերակ, անել այնպիսի բաներ, որոնք որ հասարակության կողմից շատ ավելի ընդունելի են։ Քրիստինեի ստեղծած ընտանիքում արդեն հորդերը չի սահմանափակվում ընտանիքի ֆինանսական բավարարմամբ։ Բացի ապրուստի հոգածության հարցը լուծելուց, անվտանգության ապահովումը մշտապես պահում է առաջին տեղում ու դա ամենափոքր երևույթներում, գործողություններում երևում է։ Առաջնահերթությունը տրվում է սեփական ուժեր, ուժեղ կողմերը ճանաչելուն, եթե անգամ դա հասարակության մեջ ինչ որ ձևով անգամ շատ ընդունելի էլ չի, միևնույն է շեշտը դրվում է թե երեխայի ուժեղ կողմերը որոնք են ու նպաստում է որ հենց իր ուժեղ կողմերը իր արտահայտող դաշտում ինքը լինի դրսևորվի լավագույնը։ Այդուհանդերձ Քրիստինեն ոչ թե մեղադրում է իր հայրիկին եւ գովերքում իր երեխաների հորը, այլ մատնանշում է սերնդափոխության հետևանքով հորդերի տրանսֆորմացիան, միաժամանակ շեշտելով, որ երկուսն էլ իրեն ժամանակների համար իդեալական հայրեր են մեր երեխա եղած ժամանակների համար ծնողները ավելի շատ փորձել են վերահսկել երեխաների կյանքը։ Մենք մեր երեխաներին առաջարկում ենք որոշակի սահմաններում ազատություն, արտահայտել սեփական կարծիքը, կատարել սեփական ընտրությունը ու ձևավորել սեփական եսը։ Փոր կերպարի կերտման գործում մեծ դեր ունի նաև մայրը։ Հայրը կարող է իր սոցիալական դերը ճիշտ գիտակցել եւ իրականացնել, սակայն երեխայի կողմից սիրված չլինել։ Ինչու՞։ Մայրը արժե զրկում է իր ամուսնուն որպես հայր, որպես ամուսին եւ երեխան դա տեսնում է եւ հակառակը հայրը կարող է մորը արժե զրկել, այդպես զգալ եւ այդպես մտածել եւ դա եւս փոխանցվի երեխային այս իրավիճակներում, որ երեխայի մոտ կասկած է առաջանում, հա, իրա ծնողը արժեքավոր է, իրա ծնողը իրոք լավն է, փորձեք լավը տեսնել, որտեվ հազվադեպ է լինում միայն բացասական գծերով ոշտված տղամարդ կամ կին, փորձեք դրականի վրա շեշտը դնել, դուք ինքներդ նախ ձեր համար չարժե զրկել, հա, ձեր ամուսնուն երեխայի աչքի առաջ եւ ինքներդ ձեր հա-, աչքի առաջ եւ միշտ երեխան պիտի իմանա, որ ամուսինները միասին են եւ երկուսով են եւ նույն ուղությամբ են նայում, նույն ձևի են դատում եւ ովսի երեխան չունենա այդ կոնֆլիկտը, հա, ում ընտրել, որը թե մորը։ Դա շատ ծանր ընտրություն է երեխայի համար իրականում, ու շատ ցավալի եւ հեղիա ոգի ախտաբանական տարբեր հետևանքներով։ Հորդերի կարեւորության մասին խոսելիս չեն կարող անդրադառնալ առանց հոր մեծացող երեխաներին հայրը չկա եւ կամ մահացած է դեպքում վիշտ է կամ ամուսնալուծված են եւ հայրը կամ շփվում է դա մի պատմություն է հայրը չի շփվում կոնֆլիկտային հարաբերություն են այլ պատմություն է դա այդ երեխա իրողությունն է եւ մոր իրողությունն է այդ ընտանիքի իրողությունն է որը երեխային ցավոք մի քիչ այսպես կարող է անլիարժեք դարձնել, բայց երևի ստեղ մխիթարություն կարող է լինել այն փաստը, որ շատ կան այդպիսի ընտանիքներ, շատ կան այդտենց երեխաներ, որոնք չունեն, հա, հայրեր։ Եվ մայրը, եթե ուրեմն մի քիչ ավելի այսպես հաշտ լինի այդ մտքի հետ կամ ընդունի այդ փաստը, որ հա իրա մոտ այդպես է ստացվել, երեխան այդ մոր վերաբերմունքը կվերցնի։ Այս դեպքում շատ բան կախված է հենց մոր վերաբերմունքից։ Եթե մայրը ոչ մի ձև չի համակերպում, մոր համար դա շատ մեծ անարթարություն է։ Մայրը սուքը չի վերջացրել, վշտի մեջ է, հա, դա անverջ շարունակվում է։ Այդ դեպքում երեխան վնասվում է։ Երեխան նայում է իր ծնողին, ինքը ծնողն է իրան էմոցիաներով վարակում։ Ոնց ծնողն է զգում, այտենց էլ երեխան է զգում հիմնականում։ Եթե հայր չկա ընտանիքում, առաջանում է երեխաների համար հոր եւ տղամարդու մոդելի ներկայացման կարիք։ Այս դեպքում եւս մայր ծնողից շատ բան է կախված։ Եթե կնոջ գլխի մեջ, մոր գլխի մեջ տղամարդու մոդելը կա, օրինակ ինքնուն ասլա շատ սիրող ամուսին, որը մահացել է, ինքը շարունակում է քնքուշ զգացմունքները պահել, հա, իր պարտնյորի հանդեպ, դա երախան վերցնում է եւ չի մերժում իր սերը։ Վտանգ չկա, որ ինքը ինչ որ տղան կանացի կմեծանա կամ ինչ որ սերային ինքնության խնդիրներ կունենա սերային ինքնության խնդիրները լինում են այն դեպքում կամ սերային կողմնորոշման եթե մոր գլխի մեջ տղամարդը չկա արժեզրկված է երեխան կարա վերցնի որ այդ սերը լավ բան չի տղամարդը լավ բան չի դա բատ են տղամարդի Ի վերջո, ինչպիսի մոդելի ընտանիք է լինի, կարևոր է պահպանել ընտանիքում տիրող ներդաշնակությունը։ Եթե այն խախտված է, մի սпасեք, ինչև խնդիրը խորանա։ Եթե ընտանիքում կա տարապանք, հոգեկան տարապանք, հարաբերությունների խնդիր, հա, որպես հոգեբան, ես խորհուրդ կտայի չփակվել, հա, ձեր ներսում չմտածել, որ ինքն իրան դա կանցնի, չտարածել կողքինների վրա, այլ ուղակի երևի դիմել մասնագետի օգնությանը ժամանակին։ Հաղորդումն ուզում եմ եզրափակել հոգեբան, հոգեթերապևտ Մանե Հակոբյանի սրտի խոսքով ուղված Արցախում ապրողներիս ուժ, համառություն, համբերություն, կորով այս դժվար ժամանակներում դիմանալու եւ իմացեք, որ Հայաստանը ձեզ հետ է մենք ձեզ հետ ենք, մենք շատ անհանգիստ ենք ձեր համար, շատ մտածում ենք, ու դուք մենակ չեք։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում մայրիկների անկյուններ կհանդիպենք։